Avui, 15 de maig, fa un any que van començar les protestes per part del moviment 15M, com molts saben. Aquelles protestes, protagonitzades pels anomenats indignats i localitzades en places tan populars com la del Sol a Madrid o plaça Catalunya a Barcelona, també han tingut aquest seguiment, tot i que també hi ha altres ciutats espanyoles que, que van tenir ressò. El moviment 15M va sorgir a partir del fòrum Democràcia Real Ja, desbordant-lo i transformant-se en una via per canalitzar l'estat d'ànim i el sentiment generalitzat i compartit per una gran majoria de ciutadans. Donat que el domini de Democràcia Real ja va ser comprat el dia 1 de març, l'organització sosté que sempre s'ha tractat d'un moviment organitzat i planificat. D'altra banda, també és cert que a partir de les eleccions autonòmiques del 22 de març, de, març, ja no es, ja no es, de maig ja no es parlava tant d'aquest fòrum com del que s'havia derivat, el moviment pacífic de protesta ciutadana conegut com 15M. Les queixes van dirigides a la classe política, a la seva mala gestió i a la seva més que possible manipulació i corrupció en moltes àrees que afecten tots els ciutadans del país, com se senten indefens, que se senten indefensos i impotents veient com se'ls prenen drets i acords aconseguits amb molt de sacrifici per generacions prèvies. Fins i tot aquest any, un grup de gent gran, molt conscienciada i compromesa amb la causa, s'està donant a conèixer per les seves constants aportacions. Són els anomenats iaioflautes, com a resposta a la crítica que els rebia per part de determinats sectors que criticaven que molta de la gent implicada al 15M eren només perroflautes, sense aspiracions ni propostes rellevants. Tornar a portar la democràcia allà on va néixer i d'on se'n deriven els seus poders, la sobirania popular, és l'objectiu d'aquestes mobilitzacions, que aquest any han ampliat les jornades. Va ser el dissabte dia 12 a les 6 de la tarda que es duia a terme la, la primera mobilització global a favor d'aquesta causa, la qual va tenir una acollida multitudinària. Després han succeït diverses assemblees i parlaments als vespres per tal de consensuar i comunicar les accions previstes pel dia d'avui. Cal d'esperar, doncs, i veure quin efecte eh, sorgeixen a partir d'aquestes i, és clar considera el fet d'afegir-nos-hi, si així ho creiem. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FAM, això és tot un poble, que us parla i acompanya Raquel Ballesteros, Ivan Ibáñez i Jordi Garcia. Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble.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 L'Assemblea del Moviment del 15M, reunida com a fòrum dels pobles a la plaça de Catalunya de Barcelona, va demanar al final dels desnonaments i la creació de cooperatives de vivendes per persones sense recursos o en risc de desallotjament. A l'acabar la manifestació que va recórrer al centre de Barcelona, es va omplir la plaça gairebé sense presència policial i els assistents a aquest fòrum van demanar que es deixin de privatitzar els serveis públics i que s'acabi amb la destrucció de l'estat del benestar i els èxits socials que s'han obtingut al llarg de diverses dècades. L'esquerra va ocupar els carrers. Els assistents a àgora ciutadana també van criticar les retallades en sanitat, educació, justícia, pensions i en ajudes socials i van reivindicar poder exercir el dret de rebel·lió i llibertat d'expressió davant la repressió, demanant a més la llibertat de tots els detinguts en protestes anteriors. També van instar el govern a no pagar el rescat als bancs, els quals acusen de ser els responsables de la crisi, i van reclamar més una renda bàsica universal. Doncs un dels punts més calents de l'Assemblea va ser quan es va anunciar l'èxit de la protesta de Madrid i que s'havia sobrepassat el toc de queda marcat per la policia a la capital espanyola. Al llarg de l'Assemblea, els assistents van repetir consignes com no ens aturarem el dia 15 perquè això no pararà i podran tancar 1.000 persones, però mai la nostra lluita. A més, es va recordar que el moviment 15M va començar a la plaça Catalunya, però que després es va passar a barris i pobles com Sant Andreu i que ara aquesta protesta que va néixer amb els indignats està present a les ciutats de tot el món. Els concentrats van insistir en el lema «Tots som la solució», remarcant que avui estem aquí per apropiar-nos les nostres vides. Durant l'assemblea es va establir un calendari per als pròxims dies i els treballs que faran les diferents comissions, en què està prevista la presència d'experts en diferents matèries. A la Pasta Catalunya, on alguns manifestants tenien previst passar la nit en tendes de campanya, es van habilitar espais per a les diferents comissions de treball en què s'intentarà donar forma a totes les reclamacions ciutadanes i fins i tot una zona de cuina per repartir aliments entre els concentrats. Molt bé, doncs d'aquest tema en parlarem avui amb l'Assemblea mm, d'Indignats de Sant Andreu, però més eh, notícies que afecten a Sant Andreu ens porten a, a ara a parlar de que Sant Andreu planta cara a les retallades en el transport públic. Les associacions de veïns dels barris de Bon Pastor, La Sagrera, Sant Andreu i la Trinitat Vella han iniciat una recollida de firmes després de la supressió i reducció de servei de diverses línies d'autobús les entitats demanen al Transport Metropolità de Barcelona que busqui una solució amb la, amb la finalitat de perjudicar els usuaris de la línia 35 de TMB i que no suprimeixi l'autobús de barri 126 de TMB en dies festius. També reclamen a Tuxal que es replantegi l'alteració dels recorreguts B20 i B22. Els veïns del districte de Sant Andreu defensen que amb l'eliminació de la B20, del B22 i el 35 i el canvi de recorregut del B20, l'únic bus que els portava al centre fins a la Passa Urquinaona, ja no poden connectar-se directament amb els hospitals de Sant Pau i 2 de maig, la Fundació Puigverd, l'estació de la Sagrera de Renfe o les línies 1, 5, 9 i 10 de metro. Si bé és cert que la nova línia 9 possibilita aquest recorregut per a una part dels veïns, no és menys cert que la majoria dels usuaris d'aquestes línies d'autobús són gent gran que ara han de fer en alguns casos fins a tres transbords, cosa que dificulta la seva mobilitat, ressalten. Doncs les queixes per la reducció de servei, especialment els busos de barri en diumenges i festius, no es restringeixen a Sant Andreu. També han fet públic el seu rebuig veïns de nou barris perquè s'ha suprimit el 31. Els veïns diuen que el govern municipal i TMB només presenten arguments de caràcter econòmic i que s'obliden dels temes socials. Les, retallades a TMB es va començar a aplicar el 14 de gener amb l'objectiu d'estalviar durant aquest any 56 milions d'euros. La companyia pública de transport arrossega un deute de 200 milions. I més informacions ara a tenir en compte, com per exemple els talls en el trànsit nocturn d'accés a la ciutat per la C-17 i la C-33. Les obres per muntar un viaducte a la C-58 provocaran el tall de trànsit nocturn als carrils d'accés de la ciutat de la C-17 i la C-33, a l'alçada de Ciutat Meridiana fins a la nit d'aquest dimecres, dia 16, a dijous eh, 17 de maig. Segons un comunicat del Departament de Territori i Sostenibilitat, per motius de seguretat viària, la construcció d'un carril bus a eh, BAO a la C58 a l'alçada de Trinitat Vella requerirà el desviament de vehicles per rutes alternatives, que estaran degudament senyalitzades. En ambdós casos, les afectacions començaran a les 11 de la nit i s'acabaran l'endemà a les 5.30 del matí. Us anirem informant mm, doncs, d'aquesta... De... Us anirem donant més informació al respecte a través dels informatius locals de Ràdio Trinitat Vella. I ara parlem, eh, obrim plana cultural i ens anarem de festa major perquè continua la festa major del barri del Bon Pastor. La Festa Major del barri del Bon Pastor compta amb una gran quantitat d'activitats diverses, des de les més tradicionals, com el correfoc o els balls de festa, les que promouen el reconeixement d'altres cultures, com danses tradicionals per acostar-se a tots els visitants. La Festa Major del barri del Bon Pastor té aquest any un calendari amb activitats diverses entre les que destaquen les més tradicionals com els gallers i els capgrossos, el correfoc, la cercavila, els balls de festa major, els cants de maneres i els focs d'artifici de clausura, que tindran lloc el dia 20 de maig. Altres activitats que omplen la setmana fan de la Festa Major una celebració variada. Enguany també tindran lloc el quart cross escolar de Sant Andreu, excursions pel Besòs, l'exposició fotogràfica Bombardeig de les cases barates a la Guerra Civil, entre d'altres. El multiculturalisme que vesteix el barri del Bon Pastor també queda reflectit en els tallers de danses populars del Pakistan i la gastronomia equatoriana. Les persones grans rebran un homenatge popular a la parròquia del Bon Pastor i els més petits podran gaudir de la festa amb les seves famílies tant amb obres de teatre com titelles o curses de sacs. I tanquem el nostre primer repàs a les informacions del dia d'avui amb un punt d'esports, de, ja que són obertes les inscripcions als campus d'estiu de tecnificació del Sant Andreu. Un any més, el Sant Andreu organitza el campus d'estiu per totes aquelles nenes i tots aquells nens de 4 a 16 anys d'arreu que desitgin millorar la seva tècnica tot jugant a futbol i passant uns dies ben entretinguts de joc i aprenentatge a les instal·lacions del club. Any rere any, els campus d'estiu del Sant Andreu té més èxit d'assistència i milloren les prestacions que ofereixen als petits perquè passin uns dies excel·lents durant les vacances. La inscripció ja és oberta. Per inscriure's cal omplir el díptic que us podeu descarregar des de, des de casa clicant a www.uesantandreu.cat uesantandreu.cat i que també podreu trobar a les oficines del club. També podeu consultar la seva web per tenir més informació detallada sobre condicions, dates, preus i tot allò que us calgui saber. Per formalitzar l'inscripció, caldrà entregar-lo complimentat a les oficines del Sant Andreu juntament amb el pagament en horari de 9 i mitja del matí a 1 i mitja de la tarda i de 5 a 8 de la tarda. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa, tornem tot seguit. jo no puc pensar en res més que com ets important mar jo em vull cansar si m'has de carregar fes-ho perquè tu vols fer ho de gust que jo vull per sempre desar amb tu perquè sol no vull trobar-me ni demà ni més enllà i és que saps que sol saps Ningú em va saber tant ni fes que vulgui el temps que tinc un món sencer vull oblidar-me ja d'imaginar somnis que sé que no arribaran perquè sols Savska song vols saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal i com us dèiem en començar, doncs el 15M de Barcelona celebra avui un any de la seva creació i per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic el senyor Felipe Aranguren que pertany a l'Assemblea d'Indignats de Sant Andreu. Molt bon dia. Hola, bon dia, què tal, com esteu? Doncs m'agradaria que ens expliquessis de quina manera eh, doncs, tu et relaciones amb, amb, el, amb el 15M? De quina manera et vas poder implicar? Bé, jo vaig començar pràcticament al principi quan vaig veure l'explosió que va succeir el 15M, no? I com van agafar les places, tant de Madrid com a Barcelona. Uh -huh. eh, portes uns anys dient on està la joventut, on estan els joves, no fan res, i de pront, de, de sobte, bom, eh, la gent salta, no? I aleshores, doncs, pues, eh, et calles les teves crítiques i et poses a currar amb ells, no? que Jo penso mm. que és lo important. Sí, sí. Uh, com, com veus ara, amb la perspectiva d'un any uh, enrere, mm, com veus el moviment? A veure, el moviment deien que havia desaparegut, no ha desaparegut. Jo penso que ha mm. sigut un encert l'arribar als barris i als pobles. Eh, és molt important sortir d'un d'un cordó umbilical com era la plaça Catalunya i anar als barris per treballar en coses molt concretes que necessitem tots, no? I aleshores jo em sento molt més... Eh, més bé quan treballo en coses concretes, no? Sabem el cascantic o les coses de les ampes, les ah. qüestions que, que tenen a veure amb la gent que viu al barri i que, i que són els seus problemes, perquè això és molt important, penso. Uh -huh. I ara d'això doncs, eh, fa un any i les, les coses sembla que no han canviat massa perquè segueix a venir aquest, aquest, bé, aquest moviment i, i, i hem de dir que continuar a la plaça de Catalunya. Sí, ha empitjorat, el tema ha empitjorat, és a dir, mm. les motius que teníem per saltar fa un any ara són molt més, no? Eh, jo penso que la situació ha empitjorat i potser empitjori més, i aleshores és molt important el, el treballar tots junts i fer una xarxa social. Eh, tornar a plaça Catalunya és només una efemèride, no? Jo penso uh -huh. que és una qüestió de retrobar-se una mica i fer balanç, no? Però... Uh -huh jo penso que l'important és continuar la tasca que havíem fet i, i anar i treballar en coses molt concretes, sobretot, no? Perquè, uh -huh. per exemple, amb els desnonaments, no? La plataforma per la, per la hipoteca, totes aquestes coses que són molt concretes, per mi són molt importants, no? No tant ideologia o discutir molt de moltes coses complicades, sinó uh -huh. fer coses concretes, no? Sí, fa pocs dies parlàvem amb una, amb una escola bressol i ens deia que 30 anys eh, de treballar i de, i de posar les, la, doncs això, la, els punts sobre les is i d'anar fent a l'escola i ara amb, amb, amb poc temps <laughs> doncs, s'ha encarregat a l'escola Bressol. No? Sí, jo penso que això és un truc que té aquest sistema en el que vivim, que és mm. un truc que, que té que veure amb què? Pues, bueno, pues, eh, donem la, deute privat en deute pública i aleshores recortem, retallem tots els drets que s'havien aconseguit. No? Uh ah. -huh. Jo penso que és molt important lluitar contra, contra aquesta sensació de que són necessàries aquestes coses, no? perquè uh ah. -huh. finalment, eh, mentre retallen les pensions, pues el, el president del BBVA eh, es fa la seva jubilació en 92 milions d'euros. No? Uh eh, -huh ah. caram, hi havia diners per a aquest senyor, però no per al reste, no? I aleshores jo crec que és molt important la informació i sobretot d'organització, és a dir, cadascú de nosaltres tan solets a la nostra casa no fem res, no? però si sortim a les passes, si sortim a fer xarxa social, comencem a fer coses, no? i això es veu molt bé, per exemple, en els desnonaments. No? Uh -huh. I ahir es va dir precisament a la plaça Catalunya doncs, que el rescat dels bancs eh, eh, eh, són el, és el responsable de la crisi, no? Sí, clar, clar, evidentment. No, no és només això, els bancs són els responsables de la crisi i, a ah. més a més, els governs donen els diners als bancs que són de l'Estat, és a dir, de tots nosaltres. No? I ah. això és com es transfereix una deuda privada a una deuda pública. No? Ah. I ara ens diuen que nosaltres hem de pagar la deuta dels bancs. No? I, i, més, I més encara, no? els donem diners als bancs a un 1% d'interès i ells què fan? Eh, agafen i compren la deuta nostra al 4%, no? És un negoci rodó, no? jo penso. O sigui, que ens estan robant eh, directament sí, sí, robant, robant. Això és una enorme estafa i una mm. retallada de llibertats públiques, no? I, a més, aquest és un sistema que té una gran facilitat per convertir problemes socials en problemes d'ordre públic, no? Uh mm-hmm. -huh. I, i, I quan tu surts als carrers, els carrers no són de la policia ni del govern, els carrers són nostres, són de, les, de, de la població, són de la gent, no? no uh mm-hmm. -huh. Nosaltres som l'Estat, no? I això mm. la gent no ho té al cap, no? La gent pensa que l'Estat són el govern, no? I no és això. Uh mm-hmm. -huh. Mm, tu també pertanys a l'Assemblea d'Indignats de Sant Andreu. Uh, com has vist des de que va començar l'Assemblea fin, fins ara? Bé, jo penso que al principi hi havia més gent perquè la gent pensava que només demanant les coses se les darien, no? Quan mm. van veure que era un treball sí. molt fort i que exigia un esforç grans, pues, eh, hi ha gent que s'ha anat despenjant una mica. No? Mm. De, eh, de totes maneres, hi ha grups, hi ha gent que funciona molt molt bé, no? Jo, per exemple, també estic no només a l'Assemblea de Sant Andreu, sinó també estic uh -huh. al grup dels Ialloflautes, ah, i, i per mi és molt important treballar en coses, en coses que són, eh, diguem-ne, eh, cara al públic eh, impactants, i per un altre costat que tenen una gran ressò, no? Un, una ressò mediàtica, no? que és important uh -huh. també. Però jo penso que Eh, eh, el treball es va fent de mica en mica, no? i que mm. un any per una organització, un any històricament parlant, no és res, no? un any és mm. molt poc temps i encara eh, penso que hi ha camí per recórrer. No? Uh mm-hmm. -huh. I avui teniu pensat fer alguna, algun moviment a la plaça Urfila? Bé, nosaltres a plaça Urfila avui, que jo sàpiga, hi ha una xerrada, uh mm-hmm. -huh. eh, es farà una xerrada eh, sobre la banca. Uh -huh. Mm. i eh, bé, aquest matí s'han fet accions dels iaioflautes i de la plataforma contra la hipoteca, sobre la mm. hipoteca, i, eh, bueno, jo penso que no només és una qüestió de parlar, sinó una qüestió, sobretot, de fer ah. una mica de llum sobre la mm. situació, no? I cada vegada que hem fet aquestes xerrades, no?, tant sobre la banca, la reforma laboral o tal, la gent es queda, no?, la gent que passa o la gent que escolta Eh, es queda, ¿no? ¿no? No es un tema que parli d'assumptes interns de l'assemblea, sinó que són coses que toquen a tothom, no? I això és molt mm. important, no? Parlar de les coses que toquen a tothom. Uh mm-hmm. -huh. Però no es pensa fer cap acampada com es va fer en el seu no, moment? No, encara no, encara no. Hi ha possibilitats, hi ha gent que pensa que es podria fer, però no uh mm. -huh. tenim en aquest moment eh, res plantejat clarament, venen les festes de primavera i sí que farem mm. coses també, però no hi ha una idea de fer una acampada a la plaça Orfila, per, per ara encara no. Ma, jo vaig ser present a, a l'assemblea que es va fer a, la, a, a Sant Pacià, a l'església de Sant Pacià, i déu nhi la quantitat d'andreuencs que estaven eh, implicats no? a, a, en, aquesta, en aquestes mobilitzacions sí, les primeres assemblees va ser una mm. mica increïble, no? Perquè sí. hi havia 400, 500 persones, no? Sí, sí. Després ja dic que han anat despatxant eh? i hi ha gent que treballa en casos concrets o en temes concrets, més que mm. anant sempre a l'assemblea o... Uh mm-hmm. -huh. eh, Eh, la qüestió és, és una mica fer xarxa i treballar en coses concretes, no? I quan tu dones això, la gent sí que t'arriba, no? Si no, mm. és més complicat. Però, clar, eh, d'aquell moment, jo, <laughs> jo ja diria, no? Al principi eh, hi havia un gran flux de persones que arribaven, no? I que eren mm. pues, 400, 500 persones, però això ha disminuït molt perquè normalment la gent, ja dic, pensava que demanant les coses no les darien, no? I oh. quan demanes les coses et trobes amb les forces de seguretat de l'Estat, no?, o ah. del govern, no? Sí, sí. I aleshores no és tan fàcil. el senyor Felip Puig no s'està no està de res. El senyor Felip Puig té una mentalitat de tirar. El eh. senyor Felip Puig es creu que les cases són, les places són suyes, les, eh. el carrer és seu i és com el Fraga Barne, no?, en aquest sentit. Jo penso que té una punta de paranoia que és difícil de, de fer un, diagnòstic, un diagnòstic, no? però mm. ja es veu que, que les seves actuacions són actuacions molt crispades sempre. Sí. No? En, en aquest moment, i després de veure la cosa com ha anat en, els últims dies, penso que a lo millor ha pres un antidepressiu o alguna cosa perquè està una mica més tranquil·let, no? però, mm -hmm. però bueno, eh, de totes maneres aquesta gent que porten normalment ordre públic són gent molt paranoica, no? Tenen mm. por, de, de, tenen por del seu, prop, del seu propi poble, no? I és això mm-hmm. que tenen por. Mm Sí, sí. I, i aquesta, aquesta tarda creus que es, es podran quedar a plaça Catalunya o hi haurà mobilitzacions per part de les forces... Eh, pues això depèn. Jo penso que la gent s'anirà tranquil·lament, eh? Mm. sense mm. problemes, i penso que potser queden, com sempre, uns residus, una sèrie de gent que uh mhm. -huh. vulgui quedar-se i que... Però, clar, aquesta gent va passar una mica ja una vegada i no haurien de repetir els mateixos errors, no? Uh -huh. És mhm. a dir, quedar-se a 4 o 20 o 150 pues, doncs no té molt sentit, no? Què fas allà, mhm. no? Finalment, no? L'important és el que vam decidir en el seu moment, que era tornar i treballar, treballar als districtes, als barris, mm. als pobles, i fer la nostra tasca, no? Jo penso mm. que allà enmig de la plaça Catalunya no fem gran cosa, no? Com, mm-hmm. com que no sigui una cosa molt visual, de que siguin moltes persones, les, les manifestacions o concentracions, no? Mm. Però si et queden allí 100 o 150 persones, això jo, jo penso que no té molt interès. Jo, en qualsevol cas, no em quedaré de ninguna manera, no? Perquè estem davant d'una crisi i el futur és totalment incert, no?, ara, ara mateix. No, el futur és eh, completament cert. Tenim davant una depressió econòmica brutal sí. mm. i ens estan pujant cap a ella, a més a més, mm. no? És a dir, amb aquesta història de les retallades que fa el Rajoy, el, mm. el, el govern de la Generalitat i tot allò, és tot el contrari del que hauríem de fer. És a dir, hauríem d'agafar els diners públics i en, camp, en comptes de donar-lo a la banca, fer obra, obra pública i treballar i en inversions, donar petites hipoteques des de, de, sense, sense compensació a la gent perquè pogués anar als seus petits comerços o a les mitjanes mm. empreses, donar capacitat econòmica a la població. I en comptes d'això fan una reforma laboral que facilita l'acomiadament i fan retallada tras retallada tras retallada. Mm. Què succeeix? Sí. Pues que des de que han començat amb aquesta història ha pujat un milió de persones més la gent que està a l'atur. No? És a dir, que les, me les mesures que estan prenent són mesures que van en contradirecció de lo que seria un revifament econòmic. I aleshores mm -hmm. és molt complicat perquè com, com ho faran? No? Eh, és a dir, es trobaran davant d'un problema social, econòmic, polític i, i, i, i i jo no sé en què acabarà tot això, però estem davant d'una depressió, no és una recessió econòmica, és una veritable depressió. La gent no pot consumir, la gent se fan desnonaments contínuament, eh, hi ha 3 milions de pisos buits a, a Espanya, i hi ha gent que està al carrer, no? Això no pot ser, no? És, és increïble com, com ho fan. Jo no sé, jo penso potser que són més incompetents que males persones, però hi ha un moment en què penses que són simplement uns canalles. Doncs sí. Molt bé, doncs senyor Felipe Aranguren, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i aquesta tarda doncs, ens passarem per la plaça Orfila a veure què és el que hi ha preparat. Molt bé, eh, jo diria un, una, una qüestió més que seria sí. que no, quedarem, no ens quedem amb la qüestió pessimista. Sí que hi haurà una mm. repressió, sí que estem enmig, enmig d'un problema d'aquests, però la gent junta pot fer moltes coses. La gent no s'adona del poder que té. Junta es poden fer moltes coses Mm. Simplement això. Doncs això és el que hem de fer, treballar per, juntament perquè poder sortir d'aquesta de, de, depressió que ens deies, no? Sí, sí, penso que sí. Moltíssimes gràcies a vosaltres per la vostra tasca. Molt bé, doncs moltes gràcies. Vinga. Bon, Adeu, dia. bon dia. Sí, bon dia. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa, fem una pausa, escoltem una mica de música, tornem tot seguit. Mm. cap joc només pot guanyar el millor. Intenta-ho i esforça't, si et trobes serà pitjor. Penses no val la pena, segur. segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a Tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Hem de dir que ja fa uns dies que s'està realitzant la Festa Major del barri del Bon Pastor i per parlar-ne doncs, tenim a una de les responsables del comi de la Comissió de Festes d'aquest barri, la Isabel Marín. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues explícanos, ¿cómo se organiza una fiesta mayor? Porque tú perteneces a la Comisión de Fiestas, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto, ¿Cuánta gente formáis parte de la comisión? Pues ahora mismo estaremos sobre unas 10 personas. muy bien, ¿no? Y se trabaja pues desde la fiesta mayor, como nosotros la hacemos en mayo. Sí. Empezamos a trabajar ya la fiesta desde, desde que pasa Reyes, se puede decir. muy bien. ¿Y lleva mucho trabajo preparar una fiesta mayor como la de Alon Pastor? a mm, ver, sí. A ver, Trabajo, trabajo lleva. Lo que pasa que al principio pues son hacer las cartas, mandar las entidades, a, los establecimientos que colaboran haciendo actos. Luego, pues, mm, empezar a hacer los pedidos o eh, plantearte un poco cómo mm, lo que vas a hacer este año, cómo lo vas a hacer. Luego van llegando las, actividades que van haciendo las entidades, coordinar un poco por días, por horarios, que, que un, acto no se pueda pisar con otro, que a veces es un poco difícil. Y bueno, y un poco mm, ordenar o intentar poner cada cosa que quede todo un poco bien. Pero bueno, son horas, son horas. Porque hace, hay muchos cambios de, de una fiesta mayor a la del año siguiente. Mm, perdona, no te he entendido porque estoy en el coche y no. <laughs> sí, habéis hecho, si habéis hecho muchos cambios de, en la fiesta mayor de este año. A veces no se notan, pero sí se hacen cambios. Mm, mm, este año, pues, no muchos. El año pasado sí hubo más cambios, entonces este año pues hemos seguido un poco a ver cómo funcionaba. Cambiemos el día de la espuma porque se hacía en miércoles. Eh, se tenía que hacer a 5 de la tarde, cinco y media, porque los niños Hacía frío, siempre nos llovía. Entonces, eh, el año anterior decidimos mm, que el año pasado se hiciera en domingo. Ah, a las 12, que normalmente suele hacer más sol. Y bueno, el año pasado ha funcionado y este año también. Acuden, acuden más niños y, y eso. Mm, ¿Algún cambio más, Mirilla? No, que sepamos, no. Igual hemos hecho alguno, ¿no? Pero va dentro de lo que es más normal. Mm. Porque siempre se acaba con los fuegos de artificio. sí. que es el, día 20 de mayo, ¿no? El 20 de mayo a las 11 y 5 por ahí de la noche. Porque, a ver, es laborable el lunes. Entonces antes intentábamos coger el segundo lunes de Pascua. El problema era de que, bueno, la gente hace ya buen tiempo, se va a los campings, se van de fines de semana porque es largo, y notábamos que en la fiesta se, notaba la falta de, gente, ¿no? de, vecinos. Entonces decidimos cogerlo dos fines de semana entre, entre mes de mayo. Pero claro, el día siguiente, el lunes, trabajan todos. Claro. Entonces lo que hacemos es que hacemos la orquesta de 8 a 11, que también hay menos gente, pero bueno, a las 11 se tiran los fuegos, como mucho a las 12, 12 y pico está todo recogido, todo limpio ya de la Y al día siguiente, pues a levantarnos para ir a trabajar. Muy bien. Entonces, por eso se hace tan pronto la, los fuegos artificiales. Una de las cosas nuevas que se hacen este año precisamente es la exposición fotográfica Bombardés de las Casas Baratas. Sí. Que es un tema pues, que está bastante de actualidad en, este barrio, ¿no? En el, en Buen Sí, bueno, las eh, baratas. Sí, eh, bueno, pero es cuando la guerra, de cómo quedó el barrio después de, los bombardeos, por, bueno, por bandeos de la guerra civil, ¿no? Y está interesante, fui a verlo y la verdad, los que no hemos vivido la guerra como nosotros los más jóvenes, mm, impacta un poco de ver con lo que Claro. Cómo estaba el barrio y cómo quedó el barrio, ¿no? Siempre hay personas que por más edad te pueden enseñar lo que lo que ellos pasaron que gracias a Dios nosotros por ahora no hemos tenido que vivir. Pues eh, evidentemente. Eh, también tenemos que decir que eh, se hace se habla de multiculturalismo en la fiesta mayor del barrio de Bon Pastor, ¿no? hay pakistanes, ecuatorianos. Sí, esto lo realiza el Van del Tem. Cada año suelen hacer un acto así con el centro cívico y la biblioteca. Y el año pasado mm, me parece que fue con ecuatorianos o bolivianos y este año ha sido lo, mm, mm, entonces lo hacen con las mujeres que maltratan, que tienen problemas o no las aceptan y te enseñan por sus comidas, sus sus bailes, su, su cultura, ¿no? Y está bien porque también aprendes que aparte de la nuestra, que a veces vemos tan rara lo de los demás, está, aprendes de, de, de estas culturas distintas, ¿no? Y está bien, a mí pienso que está bien, ¿no? Saber cómo, cómo viven otras personas en sus países. Pues sí, porque una fiesta ecuatoriana con todos sus manjares y toda la, comida que preparan ellos, pues evidentemente es para llevarse los dits, ¿no? Como decimos aquí. <laughs> Ya, pero bueno, ellos comen diferente, pero a mm. ver, yo no he visto nunca cómo comen mm, los pakistaníes, ¿no? Entonces, claro, creo que tiene que ser distinto a como comen los ecuatorianos, ¿no? la comida, ¿no? Entonces, es lo, y las bebidas típicas y todo esto, entonces, y los bailes, que bueno, más o menos, pues los de los argentinos, todo los bailes, nos, algunos son distintos, pero bueno, son vestidos anchos, con vuelos, pero claro, la, las pakistaníes no visten de esa manera, ¿no? Visten otro tipo de ropa, entonces ver los bailes típicos de ellos, pues cada año te asombran con una cultura distinta y, ah, pues vas aprendiendo, ¿no? Pues, pues de lo que a veces haces una idea de lo que puede ser un, país y por, por como hacen las, las vivencias y lo que vives de, barrio y otra cosa luego es la cultura y otro tipo de personas que, que lo viven de otra manera. Claro, de gente de afuera que puedes ir aprendiendo, ¿no? De, lo que hacen, sí. Sí, bueno, a mí me gusta, ¿no? Sí. Intento bajar y verlo. Y también nos han dicho que ha costado mucho este año lo de los cantos, lo de las habaneras. Que nos ha costado mucho... contratar las habaneras. No, no, con nosotros. Sí, A ver, lo que pasa que yo venía, venía un grupo y últimamente la verdad es que no, no, no, ya no me terminaba de gustar. La gente se quejaba mucho de ellos. Entonces este año se ha cambiado de grupo, Pero pero costarnos contratarlas no, porque todo lo hacemos con espectáculos de AN y la verdad es que son muchísimos años ya con ellos y no y no ha habido ningún problema. Y si me dejas me dejas decir algo, por favor. Sí, sí, dime, dime. Bueno, pues mm, este fin de semana falleció el padre de David. Eh, fue un hombre que tratemos, mejor yo he tratado siempre con el hijo. El padre ha venido a nuestras fiestas mayores. acompañando y bueno y un recuerdo para él porque era muy buena persona pues sí y, la verdad que, bueno, en esta vida siempre hay de todo, Pero bueno, un recuerdo para él muy, muy afectivo. Y en los próximos días, ¿qué nos tenéis preparado? Bueno, pues hoy en la calle Claramun, ayer hubo un cambio de planes, porque resulta que había, un, había un concurso de tres patas que hacía la Bulla de y por falta de gente lo hicieron ayer. Entonces, claro, ahora el jueves queda eso, ese, ese acto no se hace. Pero hoy hacen en la calle Claramun hay una hay una tienda, una tocinería que hace barbacoa y, mm, y, bueno, y da a probar a la gente sus productos. Muy bien. Entonces, mm, no sé si cobran un precio simbólico y va lo que haya y una bebida. Muy bien. Eso es lo que yo creo, hoy, eh, es lo que hay. Y luego, pues el jueves está lo que hace el centro cívico con la biblioteca y el Van que será miércoles y jueves. Bueno, pues nosotros con, con tu permiso, como, presidenta de la Comisión de Fiestas, nosotros iremos diciendo aquí cada día lo que lo que hacéis y así pues ya vamos informando a los vecinos de, de lo que se hace en la fiesta. Mm, vale, pues muchas gracias. De acuerdo. Desde la pues Comisión de Fiestas os lo agradecemos mucho. De acuerdo. Pues Isabel, Marín, muchas gracias por atender nuestra llamada y nos escuchamos. No, perdonadme vosotros por no poderos atender antes. <laughs> que ya sé que me habéis llamado muchas veces y un día estaba sin cobertura, luego otro día ah. se hizo tarde, entonces mm, os agradezco mucho que, que bueno, que hayáis se está intentando hasta que hemos podido <laughs> hacer la entrevista. <laughs> vale. Pues Isabel, muchas gracias. Vale, a vosotros. Adiós, Venga, buenos días. Molt bé, doncs ara el que fem és una pausa, escolteu una mica de música i atenció perquè eh, tot seguit parlarem de seguretat, de la seguretat als nostres barris. Ho farem de la mà de la Guàrdia Urbana. Això serà d'aquí uns minuts. Fins ara. m'ensenya les valls i el nom de les flors que hi ha tot l'any. M'abraça en un cim, estira la mà i veus aquell núvol que és tan blanc. Quan veu que es fa fosc, m'agafa d'un braç i a casa hi ha un foc quan hi arribem. Prepara sopar i no puc fer res, descansa una mica, va, sisplau. plau. vols saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Ara, fa uns moments, us deien que parlaríem de seguretat i per parlar-ne, doncs qui millor que l'inspector segon en cap de la Guàrdia Urbana d'aquí de Sant Andreu, el senyor Àngel Santos. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, perquè primer volíem parlar de les obres que s'estan realitzant al carrer Sagrera. Sí, ja vaig comentar el, el, l'altre uh -huh. programa que, bueno, que començaven precisament en a, a aquest, a aquell cap de setmana, eh, començaven les obres. La veritat és que és d'agrair la paciència dels, dels usuaris de la via perquè bueno, va ve veure especialment el, aquell, cap de, aquell cap de setmana i els següents dies una mica de confusió fins que tothom pues, va agafar mm. E, el camí. No? Això s'ha agravat en el tema el, el tal del carrer Garcilaso que van tenir que fer amb motiu, mm. penso que de bon motiu el, el de les, les festes de, de primavera, de primavera i, i bé, ara ja s'han acabat la, lo que era la fira, que era el que feia que es tallés el, el carregar silasso, mm. i ara doncs, tothom ja té una mica interioritzat el, el camí que ha de seguir per, per, bueno, per entrar dintre de Berenguer de Palau en, per, des del carrer de, de la Sagrera. Mm. Ara parlàvem de les festes de la primavera de, de la Sagrera, però també hem de parlar d'unes festes que estan aquí al costat i que s'aproximen com són les de Sant Andreu i la Trinitat, no? Sí. També ara, com dèiem, parla, de, parlàvem del bon pastor. Sí, sí, a, a més, bueno, Bon pastor estem en, en, plena, en, bueno, en plenes festes, ja a, a aquest cap de setmana eh, bueno, va, va començar, la veritat és que bueno, molta participació, molts vianants, que és del que es tracta, la veritat també és que el temps com acompanya, i bé, les, les celebracions doncs, i els actes es van anar en des, desenvolupament pues, correctament, eh, uh -huh. sempre bueno, tenint els problemes entrant dintre del tema de la seguretat, que, que bueno, s'ha de, de mirar, s'ha de tenir cura, les nostres patrulles pues, dintre de, del que saben que és una festa, però tothom ha de ser molt conscients de que una cosa és fer, pues, això, celebrar i altra és eh, bueno, molestar i, i fer bueno, baralles i alguna coseta d'aquestes que ha hagut mm, ah. i, bueno, que, que hem tingut de que intervindre bueno, en, en la nostra tasca. El que sí, bueno, la veritat és que la resta, <laughs> en, en general, eh, pues, els veïns el que fan és celebrar, no? Però suposo que no deu ser el mateix una, eh, una festa infantil que una festa molt més multitudinària, més, un acte més multitudinari, que hi ha la possibilitat doncs, que hi hagi més... Uh, sí, no, és clar, uh, precisament mm. eh, el, el dia i la nit, no? És el, en treball sí, policial doncs, el, el dia és molt més de, bueno, de familiar i clar. de bueno, de, de els nens i, bueno, mm. i tota la gent en, en concret doncs, difer diferents activitats, eh, bals, cercavilats, eh, bueno, actes diversos. I per la nit mm, bueno, mm, hi ha precisament actes que estan molt interessants, eh, tema de música i això, però bueno, hem, de, hem de dir que, que sempre, desgraciadament, doncs hi ha, hi ha qui, qui ho, ho celebra d'altra forma i bueno, la nostra tasca jo crec que que està sent positiva i la, la participació també de, dels veïns i de les comissions de festa, per suposat, a, eh, és, és de valorar. Una mica controlar el funcionament de, dels actes, no? que, que vagin... Sí, és clar, nosaltres a part de, de Guàrdia Urbana doncs, treballem directament al districte, en els tècnics de barri que ens passen totes les activitats que, uh mm. -huh. que, que es fan, hi ha reunions a les que afecten el tema de mobilitat i seguretat, tenint reunions eh, anteriors el que per, bueno, per de planificar i de, bueno, i de identificar quins són les necessitats i quin poden ser les problemàtiques. Hi ha coses que, que es pensa que, que no hi ha cap problema, però bueno, després hi ha una afectació de, bueno, de, potser de tot tipus, no? des d'obres, des de seguretat, des de tas de trànsit que, mm que, que no es poden fer perquè hi ha unes altres condicions que millor no es desconeixen des de, des de les, les comissions i el que tracten és tot de, de, bueno, de quadrar-la per fer al final doncs, un programa de festes en què tothom pugui participar i la resta de persones doncs, també puguin gaudir de, del seu espai. No? Perquè el, el funcionament de, la, de les festes, el desplegament que feu és el mateix, mm, sigui un barri o sigui un altre, no? a, a veure, eh, en principi tot va ve condicionat per el tipus d'acte que Clar. hi hagi. uh eh, -huh. Mhm. pot, pot ser que unes festes hi hagi molts actes que, bueno, pues que només la, la presència de la patrulla que estigui en l'entorn sigui suficient uh mhm. -huh. i altres doncs, que millor necessiten una presència molt més eh, uh mhm. -huh. present no? I, i, i, a, i al punt concret de, uh -huh. de l'activitat que s'està desenvolupant. No, ho deia perquè ara venen les festes de Sant Andreu i després venen les de la Trinitat Vella, o sigui que no pareu sí. tampoc vosaltres. No, nosaltres no, no parem. Això del de tema de les 24 hores és totalment seri. Eh, Veus? La, <laughs> ja. <laughs> no, a veure, és, és, bueno, és el temps, ara venen una darrere l'altra. El que nosaltres demanem des de Guàrdia Urbana especialment és que les comissions de festes el més aviat possible, sempre entès perquè s'han de planificar moltes coses, doncs es posin en contacte en els, en els tècnics de barri uh -huh. per poder eh, pues, tenir les autoritzacions i tota la planificació feta, que a vegades eh, és massa just i, i ens agradaria doncs, poder donar el, el servei molt, molt més efectiu i a vegades en el temps es eh, conflueixen moltes, moltes coses, no només sí, sí. les festes, no? I, bueno, i té un grau més de dificultat i per mm. això sempre bueno, estem no, no lluitant però sí que estem en, en aquest punt de dir mm. bueno, el més aviat possible de conèixer quines són les, bueno, les activitats que es volen fer i quines són les que, necessitant presència de, de policia, de, de guàrdia urbana en aquest cas. Uh mhm. -huh. Doncs nosaltres hem de dir que som, des de Ràdio Trinitat Vella, som la ràdio de la Fundació Trini Jove i que des de la Fundació Trini Jove s'està treballant molt amb una marató que eh, realitzarà aquest proper bueno, aquest mateix mes de maig, a finals de mes de maig, i mm, hem de dir que la Guàrdia Urbana també està participant en aquesta, en aquesta marató de TV3, oi? Sí, eh, nosaltres, bueno, des de l'Ajuntament, en principi, és el dona aire a la Marató, mm, en la Marató que farà TV3 per el tema de la, de la pobresa, doncs des de, com deia, de l'Ajuntament, les diferents, les OACs, les regidories, etc., hi ha punts que es poden veure mm. a les pàgina web de, de l'Ajuntament i després a nosaltres, a, bueno, a les comissaries nostres, doncs també pues, participarem, tindrem ahir la urna i un globus i, i, bueno, i qualsevol eh, participació en donatiu no? en el, uh -huh. pues, se, segur que serà valorada per, bueno, per les persones que van dirigides a, aquesta, a, aquesta, a aquest acte. Molt bé, doncs nosaltres des d'aquí animar els nostres oients a que col·laborin amb el que puguin amb la Guàrdia Urbana perquè val la pena doncs, tenir un, un país doncs, eh, que, que visqui molt millor cada, cada dia. No? I que això és el que aconsegueixen eh, els de la, guàrdia, la gent de la Guàrdia Urbana doncs, eh, fent el, els seus controls i veient que tot el, el país funciona normalment. Molt bé, moltes gràcies <laughs> doncs i tenim... fins la propera. Doncs moltíssimes gràcies a Àngel Santos, que és inspector segon en cap d'aquí de, de la Guàrdia Urbana de Sant Andreu. Nosaltres el que fem ara mateix és una petita pausa i tornem amb algun punt d'agenda, que però breu, perquè ens queden pocs minuts. Així que fins ara. La va trobar a una sala mig buida buscant un somni fugint del dolor entrant pels ulls va sentir mil espurnes aquella història va canviar-li el món va perdre tot la partida i la vida cada ciutat li esmicolava vols saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble.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 No només ja estan anant joves, sinó moltíssima gent que es troba en situació d'atur. I acabem ja el nostre programa dient-vos que la nau Ivanov us ofereix una exposició de Xavier Bassiana, que és el creador de la nau Ivanov. Xavier Bassana inaugurarà demà a la l'Anna Bubenov una exposició amb, amb un nom de data, 9 de març. És una exposició que pretén posar ordre al seu treball fotogràfic des del 9 de març de 1970, quan va arribar a Barcelona procedent de Manresa fins a dia d'avui. Són ja 42 anys fent fotografies dels temes que l'han acompanyat a la vida, els seus amics, els paisatges, els viatges, l'arquitectura, els retrats i també el món viscut a la i Ivanov els darrers 14 anys una mostra cronològica que repassa moments de la seva vida. Així ens comenta Xavier Basiana la seva obra. Faré un work in progress durant el 2012 per tal que el treball, que acabaré eh, cap a la fi de l'any, vagi acompanyat de l'edició d'un llibre. I per què no, després d'exposar el MACBA de Barcelona, m'agradaria fixar-me nous reptes. Doncs el següent a Madrid o Europa i, segons el que diu el Xavier Baciana, doncs intentarà fer camí cap al Reina Sofia eh, persistirà? Doncs Baciana agraeix la feina de Jaume Urpinell que ha fet de comissari de l'exposició. Demà tindrem temps de parlar-ne amb Xavier Baciana d'aquesta exposició. Nosaltres el que fem ara mateix és marxar, donar-vos les gràcies, donar les gràcies a la Raquel Ballesteros, a l'Ivan Ibáñez i al Ricardo Román Losada per la seva presència aquí en el nostre programa i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau. Adéu. -siau. Adéu.